Good morning po sa inyo, Sir Van. Good morning din po sa mga nakikinig ngayon dito. Tawagin niyo na lang akong Eddie. Dati akong empleyado sa isang airport sa ibang bansa. Hindi ko na sasabihin kung anong bansa yon dahil talagang kakaiba at nakakapangilabot ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Bale ganito, doon sa bansang yun ako naninirahan dati dahil nga nandoon ang trabaho ko. Tapos may mga kapwa Pilipino din akong mga katrabaho sa katunayan niya ay yung kaibigan kong Pinoy din ang nagpasok sa akin sa trabahong yon. Palibhasa ay alam niyang matagal ko nang gustong magtrabaho sa airport. Isa nga pala akong ramp agent kung tawagin sa ibang bansa. Ang mga ramp agents ang umaalalay at nag-aayos sa mga bagahe ng mga pasahero para mapanatiling maayos yon. At may responsibilidad din sila sa paligid ng mga eroplano at iba pang mga gawain doon. Isang gabi noon, hindi na ganun kadami ang mga taong nakapila. Ang mga natira na lang sa airport ay yung mga naghihintay ng kanilang flight. Mga nakaupo at yung iba nga ay nakahiga na sa mga upuan na nandon. At palibasa nga ay ibang bansa yon. Karamihan sa kanila ay mga kano at mistisa. Yung tipong mapapalaban ka talaga ng English kapag nagtanong sila sa'yo. Plano ko sanang bumili ng makakain nun dahil wala pa naman ako halos ginagawa. Nang may makita akong bata na papalapit sa akin. Batang lalaki yon Nasa tingin ko ay nasa 10 years old na. Wala itong kasama tapos yung itsura niya ay parang nagpapanik na. Sinalubong ko yung bata tapos tinanong ko siya kung nasaan ang parents niya. Siyempre English pa rin ang salita ko. Tapos ang sabi ng bata, Please take me back to my mom. Tinanong ko ulit kung nasaan ba yung mami niya. At sino namang pababayaang gumala ang anak niya ng gabi at dito pa talaga sa airport. Sinamahan ko yung bata sa paghahanap sa sinasabi niyang mami sa mga waiting area sa airport. Umaasa ako noon na baka nandun lang yon at hinahanap din yung anak niya. At nang makalipas ang 20 minuto sata o mahigit pa at hindi namin nakita ang mami nito, ay sinabihan ko yung bata na sumama sa akin sa isa sa mga kasamahan ko para i-announce na merong nawawalang bata sa airport at para mahanap na yun agad ng mga magulang nito. Pero ayaw sumama ng bata sa akin, Sarban. Kaya sinabi ko dito na hintayin na lang muna ako sa waiting area doon habang kinakausap ko yung kasamahan ko. Tumalikod lang ako ng sandali para sana umalis na. Pero humarap din ulit ako para sana itanong sa bata ang pangalan niya. Pero pagtingin ko doon ay eh, wala na yung bata. Sinubukan ko yung hanapin pero hindi ko talaga makita. Habang tinitingnan ko ang mga tao sa waiting area, ay bigla na lang nagkagulo sa parte ng airport kung saan chinecheck ang mga bagahe. Hindi ko alam kung anong meron doon dahil may mga nagsisigawan at nagsisiksikan that time. Tapos yung mga kasamahan ko ay nagkakagulo at yung isa pa nga ay napasukan sa harap ng maraming tao. Nagmadali din naman akong pumunta doon para makichismis na agad ko ring pinagsisihan dahil pagdating ko doon ay may nakita akong malaking maleta na nakabukas at sa loob nun ay parang pilit na isiniksik ang katawan ng isang bata. At ang nagpataas pa ng mga balahibo ko ay yung batang isiniksik sa maleta ang mismong bata na nagpatulong sa aking iuwi siya sa mama niya. Hindi halos ako makagalaw nun kahit noong may mga dumating ng mga police officer para imbestigahan yung nangyari. Nakatulala lang ako at hindi ko rin alam kung maduduwal ba ako o maiiyak dahil doon sa sinapit ng bata. Ang sabi sa imbestigasyon, after a few hours, Simula nang kuhanin ang katawan ng bata sa maleta, ay may limang oras na raw yung patay simula nang dalhin sa airport. At yung bata raw ay kinidnap lang, na usong-uso sa ibang mga bansa. Namatay daw yun dahil sa pagsakal sa leeg nito, hanggang sa hindi na nito makayanang huminga. Doon na talaga ako pinangilabutan. Narealize ko na noong mga oras na kausap ko yung bata, ay patay na pala yun. Kaya pala humihingi ng tulong. Sinubukan daw tumakas ng kidnapper pero nahuli daw agad yon at naikulong. Samantalang yung katawan ng bata ay nabalitaan na lang naming ibinalik na sa pamilya nito at sa mami nito na halos isugod sa ospital nang malaman ang nangyari sa sarili nitong anak. Kahit sinong ina naman ata ay hindi gugustuhin ganun ang mangyari sa anak nila at kahit sinong bata ay hindi rin gugustuhin mawalay sa mga nanay nila. Sadyang nakakalungkot lang talaga, Sir Van, na may mga ganitong cases sa iba't ibang lugar na nakakayang pumatay ng mga inosenteng tao para lang kumita. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin yung batang yon at hinihiling ko pa rin na sana ay tahimik na ito at sana ay bantayan ito palagi ang mami niya. May anim na taon na rin simula nung mangyari ito ito ay nangyari during our flight to the Philippines back then. Kasama ko noon ang aking ate para iuwi ang abo ng namayapa naming papa. Pero bago tayo dumako dyan, ay isushare ko muna sa inyo ang dahilan kung bakit kami pumuntang ibang bansa ng kapatid ko. Dati ay kumpleto pa kami. Ang mama at papa, si ate at ako. Kaso nagbago yon simula nang magka-cancer si Papa Serban. Nahirapan ang mga doktor noon na gamutin ng papa namin. Kaya ipinayo ng ilang mga doktor sa amin na dalhin si Papa sa Amerika dahil talagang mas magagaling ang mga doktor doon at posibleng magamot daw ng mga yun ang Papa namin. Matagal din naming pinag-isipan yung magiging desisyon namin dahil kailangan na talaga naming ipagamot si Papa dahil ayaw na ayaw namin itong mawala sa amin dahil alam naming hindi namin kakayanin lalo na ni Mama. At nag-decide din nga kami sa huli na dalhin na si Papa sa Amerika para mapunta ito sa kamay ng mga magagaling na doktor doon. Kami lang ng ate Anita ko ang sumama kay Papa dahil may business na kailangang asikasuhin si Mama dito. Lalong-lalo na at kailangan namin ng pera na pampagamot kay Papa. At alam naman nating hindi biro ang mga hospital bills sa Amerika. Maaga kami nung bumiyahe at sumakay ng eroplano. Medyo late na kami nakarating sa Amerika noon. Sa bahay ng tita ko na doon nagtatrabaho. Nagpasama agad kami dito na makarating sa isa sa mga hospital doon na alam naming makakatulong kay Papa. Wala talaga kaming pahinga noong nagsimula na ang treatment ni Papa. Palagi kaming pagod ni ate. Pero palagi pa rin kaming umaasa na one of those days ay gagaling si Papa at makakasama na namin ito pabalik sa Pilipinas ng malakas at malusog. Pero hindi yun nagkatotoo. Dahil makalipas lang ang ilang araw, ay tuluyan ang sumuko ang katawan ni Papa Sorban. Hindi na nito nakayanan ng sakit niya. At noong mga oras na yun ay hindi namin matanggap yon. At lalong-lalo nang hindi namin alam kung papaano yun ibabalita kay mama. Iyak kami ng iyak noon sa ospital. Hanggang sa mag-decide si ate na sabihin na kay mama. Alam naming nasasaktan na nun si mama. Pero sinabihan pa rin kami nito na magpakatatag kami. Doon na rin kami nagdesisyon na ipakremate ang katawan ni Papa at dalhin na lang ang abo nito pauwi ng Pilipinas. Hinintay pa namin yung proseso nun at tiniyak naming inilagay yun sa maayos at matibay na jar kung saan ay hindi ito basta-basta magagalaw. Matapos yon ay dumiretso na kami ng airport at sinasabi ko sa inyo Sir Van, simula nang makarating kami sa paliparan sa Amerika pabalik sa Pilipinas ay may kakaibang inakto yung ibang mga taong nakasalubong namin. Kagaya na lang noong kumuha kami ng plane ticket. Tingin ng tingin sa amin yung agent at paulit-ulit na tinatanong sa amin ni ate kung kami lang daw bang dalawa ang kukuha ng tiket at kung hindi daw namin kaano-ano yung lalaki sa tabi namin. That's actually weird dahil wala naman kaming kasabay at katabing lalaki noong kumuha kami ng tiket. Kaya sinabi na lang namin na hindi namin yun kasamahan. Ilang oras din ang biyahe ng eroplano at nang makarating nga kami sa airport ng Manila ay doon na namin hinanap si Mama Serban. Susunduin kasi dapat kami nito noon. Kaya ito ang una naming hinanap pagpasok namin ng airport. Pero may iba akong naramdaman noon habang naglalakad kami sa airport. Sobrang lamig ng mga balikat ko at medyo mabigat yun na akala mo ay may nakapatong doon. Pero bukod naman sa bag na hila-hila ko ay wala nang nakasabit sa akin. Nagulat din ako nang tanungin ako ni ate kung nararamdaman ko rin daw ba yung mabigat at malamig na parang nakapatong sa mga balikat ko. At sinabi kong oo. Nagkatinginan na lang ulit kami noon. Tapos hindi na lang namin masyadong inisip. Dahil nabisi na rin kami sa paghahanap kay mama. Makalipas siguro ang ilang minuto ng paghahanap, ay nakita din namin ito. At nagulat pa kami dahil hindi kami nito nilapitan. Tapos hindi siya nakatingin sa amin ni ate, kundi sa may gilid namin. Kagaya nung sinusulyapan nung agent bago kami sumakay ng eroplano, noong kumuha kami ng plane ticket. Nangingilid na yung mga luha ni Mama noon habang nakatingin sa may gilid namin. Akala namin noon ni ate ay umiiyak ito dahil hindi nito lubos na maisip na wala na si Papa. Pero bukod pa pala doon yung dahilan. Niyakap namin nun si Mama Sarban. Pero nagulat kami nang ngitian kami nito. Tapos sabi niya, hinatid kayo ng Papa mo. Naguluhan ako noon. Tapos tinanong namin si Mama kung anong ibig niyang sabihin doon. Ang sabi naman ni Mama ay malayo pa raw kami ay naaaninag na niyang may katabi kaming lalaki. Akala niya daw noon ay kasabay lang din namin na pasahero. Pero habang papalapit daw kami ng papalapit, ay mas naobserbahan niya na kasing height yun ni Papa at kapareho din ang laki ng katawan. Bahagya daw yung nakaakbay sa aming magkapatid at nang makalapit daw kami ay doon na ito na pagmasdan ni Mama ng malapitan. Tapos ngumiti lang daw si Papa kay Mama tapos nawala na yon. Napaluha talaga ako noon habang tinitingnan yung jar na naglalaman ng abon ni Papa. Naisip ko noon na kahit wala na ito, ay patuloy pa rin kami nitong pinoprotektahan at patuloy na poprotektahan. Naisip ko din na kahit wala na ito, ay sinigurado pa rin itong makakauwi kami ng ligtas. Malaking sayang nga lang at talagang nakakapanghinayang na maagang nawala si Papa sa amin. Pero nagpapasalamat pa rin kami dahil nakasama namin ito kahit sa maikling panahon lang. Dito na lang muna Sir Van. Mag-share ulit ako ng kwento sa inyo sa susunod kapag wala na akong masyadong ginagawa. Thank you po. Magandang umaga o gabi mga kamalikmata. Ako nga pala si Crazy at ngayon ay gusto ko ring magbahagi ng isa sa mga pinaka-creepy na nangyari sa akin sa loob ng isang airport dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang sasabihin kung saang airport yon para sa privacy nito. Nagtatrabaho ako sa Canada at minsan akong nagbakasyon sa pamilya ko dito sa Manila para i-celebrate ang Pasko at New Year. Katatapos din lang ng bagong taon noon. Kaya nagpaalam na rin agad ako sa mga magulang ko na babalik na sa Canada dahil may trabaho pang naghihintay sa akin. Medyo late na ako nakarating sa airport nun dahil sa traffic. Kaya agad akong kumuha ng ticket at sinabi sa akin na ang flight ko raw ay medyo matatagalan pa. Kaya kailangan ko daw maghintay muna sa waiting area. Wala namang problema yun sa akin. Kaya doon na muna ako umupo. Kasama yung ilang mga makakasabay ko sa aeroplano sa susunod na flight. Kumain muna ako noon at matapos ang ilang minuto ay nakaramdam ako na nababanyo ako Tumayo ako noon at agad na hinanap yung restroom. Since medyo matagal pa rin naman bago ako sumakay ng eroplano, kaya mas mabuting magbawas na muna ako kesa naman doon paabutin, di ba? Nang mahanap ko yung restroom, ay agad ko ngang ginawa yung dahilan kung bakit ako pumunta doon. Tahimik lang sa restroom ng mga babae. Hanggang sa marinig kong may pumasok sa isang cubicle na katabi ko lang. Narinig ko pa yung mga yabag ng paanon. Noong una ay hindi ko na lang yun pinansin pero maya-maya ay nakarinig ako ng mga ingay na nagmula sa kabilang cubicle. Noong una ay parang hinahampas yung pintuan nun at maya-maya ay parang kinakatok. Nagtataka na ako nun dahil sobrang ingay ng kabilang cubicle. Yung tipong hindi ako makapag-concentrate sa pagbabawas. After a few minutes, ay narinig kong tumunog na yung flash ng bowl. Kaya akala ko ay aalis na yung kung sino mang gumagamit nun. Pero maya-maya ay narinig kong mahinang tumatawa ang tao doon. Boses ng babae yun na ah. halata ko naman agad kasi nasa women's toilet ako. Nung mga oras na yun ay mas dumalakas pa yung mga tawa ng babae na akala mo ay nasisiraan na ng ulo. Kaya napasabi na lang ako sa sarili ko ng, Diyos ko, parang may mali dito. Natakot na ako nung natumayo na pagkatapos kong ayusin ang sarili ko. Pero narinig kong parang may humahangos sa may bandang ulunan ko. Natatakot pa akong tumingala noon. Pero ginawa ko pa rin ng dahan-dahan at halos manlambot ang tuhod ko sa nakita ko. Nandoon yung babae, itim na itim ang mga mata, as in walang puti. Nakasilip yun sa akin at ngiting-ngiti. Halos maiyak ako nun sa takot at nagmadaling buksan yung cubicle na ginamit ko. Kinuha ko agad yung mga gamit ko at ready nang lumabas ng pinto. Pero laking gulat ko nang hindi ko mapihit yung doorknob. Ayaw nung magbukas at habang pinipilit kong buksan yon ay naramdaman kong nasa likod ko na yung babae. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Sa totoo lang. Kaya nagdasal na lang ako nun. Hail Mary, full of grace. Usal ko at tila walang pakialam yung babae dahil tinatawanan lang ako nito ng tinatawanan na lalong nagpapawala ng focus ko sa pagdadasal. Sa takot ko nun ay itinigil ko ang ginagawa at kumatok ng malakas sa pinto habang sumisigaw ng tulong. Pakiramdam ko ay kahit anong oras noon ay handa na akong saktan ng babae. Mabuti na lang at mayroong gwardya na nakarinig sa mga sigaw ko noon. Noong makalapit ito sa may pinto, ay agad kong pinihit uli yung doorknob at laking pasasalamat ko nang mabuksan yon. Takot na takot na ako noon at umiiyak na rin ako habang dumidikdik sa likuran ni Kuyang Guard. Tinanong nito sa akin kung anong nangyari at sinabi ko na may babae. Pautal-utal pa ang banggit ko noon dahil nanginginig talaga ang kalamnan ko. Pinasok ni Kuyang Guard yung banyo at sinasabi ko sa inyo mga kamalik mata. Walang katao-tao. Maayos ang bawat cubicle. Walang ingay at lalong-lalo nang wala yung babae. Tumingin nun sa akin ang guard tapos sinabing, Nako ma'am, mukhang napaglaroan din kayo ng babaeng nagpapakita dito sa banyong to. Tinanong ko si kuya noon kung ano ang ibig niyang sabihin at doon na siya nagkwento. Talaga raw may nagpapakitang babae doon. Nagsimula daw yon nung may pinatay na babae sa banyo. Matagal na raw yon. Ang alam daw ng mga empleyado ng airport ay pinatay daw yun ng mismong lalaki na kasama sana nito paglipad sa ibang bansa. Ang sabi ng mga empleyado ay mukhang nakahit-hit daw ng droga yung pumatay doon sa babae. Dahil dinuot daw yung mga mata noon. Tapos ginahasa pa. Dahil daw sa brutal na pagpatay dun sa babae, ay hindi na raw inilabas sa publiko yung kaso. Dahil hiniling din daw ng pamilya ng babae na wag nang pasikatin pa yung pagkamatay ng babae. Pero hiniling ng mga ito na sana ay mahuli na at mapanagot yung may sala. Pero lumipas daw ang mga araw ay talaga raw kahit ngayon ay wala pa ring balita kung saan na pumunta yung suspect sa pagpatay doon sa babae. Hanggang sa doon na raw nagsimulang mambulabog ng mga pasahero yung babae. Kagaya na lang daw nung isang babae na nasa women's toilet noon at nag-aayos ng buhok. Habang nagsusuklay daw yun ay bigla na lang nakarinig ng umiiyak sa likuran nito. Lumingon daw yung babae pero wala naman siyang makitang tao. Noong nagpatuloy pa raw yun, ay tiningnan na niya ang bawat cubicle. At doon daw sa dalawang naunang cubicle ay bakante yon. Pero nang makarating siya sa ikatlo, ay may nakita daw siyang babae na umiiyak at nakaupo sa bowl. Tabon daw ang mukha nun ng mga kamay nito. Kaya nilapitan daw yun ng babae para sana tanungin kung ayos lang ito. Pero nagulat daw yung babae nung bigla na lang daw itong kinalmot sa braso ng babaeng may itim na mata. Tapos daw na daw tumunghay yung babae. Yung itsura daw nun ay ganun din sa nakita ko. Nakangiti ng sobrang laki at itim na itim yung mga mata. Nagtatakbo daw yung babae palabas at naiwan pa nga daw nun yung ilang mga gamit nito. Madalas pa rin daw magparamdam yung babae, Sir Van. At ang sabi ng iba, siguro daw ay gusto pa rin itong makita yung lalaking pumatay dito. Pero sa tingin ng marami ay imposible na yung mangyari. Hindi ko alam kung maaawa o matatakot ako dun sa babae, Sir Van. Pero sana ay maibless man lang yung bahagi ng airport na yon para wala ng mga taong madamay at manahimik na nang tuluyan yung kaluluwa ng babaeng pinatay doon. By the way, hanggang dito na lang po muna Sir Van. Sana ay mapasama ang aking kwento sa mga horror stories na inanarate ninyo. Aabangan ko po ito. Maraming salamat po. Good morning o good evening po sa inyo mga kamalikmata. Ganon din po sa inyo, Sir Van. Bago ako magkwento, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Bukoy. At itong story ko ay tungkol sa isa sa mga karanasan ko sa pinagtatrabahoan ko ngayon, sa 7-Eleven. Nangyari ito noong nakaraang linggo lang. Panggabi ako noon sa trabaho. Akala ko noon ay makakasama ko yung isa ko pang katrabaho, si Rain. Dahil kami talaga ang nakatalaga nung gabing yon. Pero biglang nagbago yon nang makareceive ako ng message galing kay Rain. Hindi raw siya makakapasok dahil hindi daw ganun kaganda ang pakiramdam niya. Wala na akong choice. Kaya nireplyan ko na lang siya nun ng, Sige, sige, pagaling ka. Pagkatapos nun ay unti-unti akong naghanap ng gagawin. At doon ko nakita ang mga yogurt na kailangan na ilagay sa chiller. Pati na rin yung mga bagong dating na mga stocks na kailangan ko pang iayos sa iba't ibang aisles. Alas 9 na ng gabi noon. Nung pansamantala kong iniwan yung pwesto kung saan ako nakatayo kanina. Tapos dumiretso na ako sa pag-aayos ng mga yogurt. Maayos naman yung ginagawa ko. Hanggang sa makarinig ako ng pagbukas ng pintuan. Matapos nun ay nakarinig ako ng yabag ng mga paa. Hindi tunog ng mga tsinelas ah. Napatuwid ako nun ng tayo. Tapos dumiretso ako sa may pwesto ng cashier para tignan kung sino yung bibili. Pero pagdating ko doon ay wala akong nakitang tao. Napakamot na lang ako sa ulo ko noon habang sinusuyod ng tingin yung bawat aisle. Dahil baka nandun yung customer na pumasok. Pero habang nagtitingin ako, ay napadako ang paningin ko sa tiles at doon ako nakakita ng mga bakas ng mga paa. Sobrang putik nung mga yon. Yung akala mo ay inilublob muna sa putikan tapos idinerecho ng iyapak sa loob ng store. Yung size nun ay parang sa bata na between 6 to 9 years old. Sinundan ko yung mga bakas ng paa, Sir Van. Papunta yun sa may dulong aisle kung nasaan yung mga beverages. Pero laking gulat ko dahil habang sinusundan ko yung mga bakas, ay biglang nawala na yung kadugtong nun sa may gitnang bahagi ng isang aisle. Yung akala mo ay lumipad bigla yung may-ari ng mga bakas, kaya mas lalong kumunot ang noo ko. Sinubukan kong libutin uli ang loob ng 7-Eleven pero ang nakita ko lang ay yung mga bakas, mga pagkain, tapos wala nang ibang tao doon. Napabulong na lang ako noon. Weird, sabi ko pa. Tapos kinuha ko yung map sa isang gilid para punasan yung mga bakas ng paa na marurumi. Siyempre, kailangan talagang i-prioritize ang kalinisan dito dahil maraming tao ang pumapasok at lumalabas doon. At hindi lang yon, marami ring mga pagkain doon na hindi pwedeng madumihan. Dahil baka kapag may nangyaring masama sa kalusugan ng mga customers, ay kami pa ang masisi. Habang nagmamap, ay nakarinig na naman ako ng mga yabag ng paa, Sir Van. Napatigil ako ng saglit. Tapos hinanap ko yung pinanggagalingan ng mga tunog. Pero ganun na naman. Walang tao. Pero halos magtaasan ang lahat ng mga balahibo ko. Nung makita kong may mga bagong bakas na naman ng mga maruruming paa sa may tiles na nililinisan ko kanina. At ang ibig sabihin lang nun ay talagang may tao sa loob ng 7-Eleven bukod sa akin. May tao ba dito? Tanong ko pa. Dahil sa totoo lang ay naiinis na ako. Dahil habang mas tumatagal ay mas dumudumi yung mga tiles at mas marami na naman akong kailangang linisin. Naghintay ako ng sagot pero wala. Kaya wala na akong ibang choice kundi kapitan na naman yung map at inumpisan ko nang linisin yung mapuputik na tiles. E naglilinis na ako Sir Van. Habang nagpo-focus ako sa paglilinis ng mga putik sa sahig, ay bigla na lang akong nakakita ng mga mas bagong bakas. At hindi talaga ako makapaniwala nung saksihan kong mas dumadami yung mga bakas kahit wala namang tao. Yung mga bakas ng maruruming paa ay patuloy sa pagdami na akala mo ay may naglalakad sa may pwesto kung saan ako naglilinis. Nilakasan ko na lang yung loob ko noon. Tapos habang patuloy sa pagdami yung mga bakas ng paa, ay napatingin ako sa may salamin sa may taas ng store. Yung bilog na madalas ay kinukuhanan yun ng pictures. Yon, napatingin ako doon. Tapos automatic na nangatog yung mga tuhod ko nang may makita akong batang lalaki. Pabalik-balik yung naglalakad doon sa may parte kung saan ako naglilinis. At hindi lang yun basta-basta lumalakad. Tumatakbo din yun at kung minsan ay kinakapitan yung mga paninda sa Eldon. doon. Inilabutan na talaga ako noon, kaya lumabas muna ako ng 7-Eleven para manigarilyo. Kinakabahan na ako noon at kahit naman lalaki ako ay may mga bagay pa rin akong kinatatakutan. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na customer. Mukhang magjowa, kaya pumasok na ulit ako para i-guide sila. Pagpasok ko ay agad kong pinunasan yung ilang mga dumi sa tiles tapos iniwan ko na ulit agad yon. Bumili lang ng snacks yung dalawa. Tapos dinala na yun sa counter kung saan ko inayos yung mga yon at ibinigay sa kanila matapos nilang bayaran. Pero bago yon ay napansin kong tingin ng tingin yung babae sa isang aisle kung nasaan yung mga chocolates. Kaya napatingin din ako doon. Pero wala naman akong napansin kakaiba. Maya-maya ay nakita kong lumapit yung babae doon. Tapos biglang nagsalita na narinig din naman ng boyfriend niya. Toy, anong ginagawa mo dyan? May kinakausap siya doon, kaya nagkatinginan kami ng boyfriend ng babae. Tipong hindi rin namin nakikita kung ano yung nakikita noon. Agad naman akong nagsalita. Ma'am, wala pong tao dyan. Sino pong kausap nyo? Tinanong ko pa rin yun. Kahit alam kong yung bata na mismo na nakita ko ang kaharap niya noon. Gusto ko pa rin kasi yung makasigurado na hindi ako basta-basta pinaglalaroan ng paningin ko. Maya-maya ay nagsalita yung babae. Ito pong bata, nakaupo kasi dito, may gusto atang bilhin. Nagtaasa na naman ang mga balahibo ko noon. Tapos napansin na ata nung lalaki na ang awkward na ng paligid. Kaya sinundo na niya yung girlfriend niya. Tapos nagpaalam na nga alis. Pero bago yon ay humingi ng pasensya yung lalaki sa akin. Sadya lang daw talagang nakakakita ng mga ganun yung girlfriend niya dahil may third eye daw yon. Hindi ko alam ang sasabihin ko noon. Natakot ako kaya lumabas na lang ulit ako noon ng store at doon na lang tumambay sa labas. Doon ko hinintay yung katrabaho kong morning shift kahit malamig. Mas mabuti na doon kesa naman sa loob na may kasama akong hindi ko nakikita. Natatandaan ko pa, alas 10 na ng gabi yon. Ako lang ang nagtitinda at nag-aasikaso sa isang 7-Eleven store dito sa bayan namin. Isa nga pala akong working student, boss ban. Nagtatrabaho lang ako sa 7-Eleven sa tuwing walang pasok para magkaroon na rin ng kaunting kita na magagamit ko sa mga gastusin sa paaralan. Nakakapagod pero tiis lang dapat para sa pangarap. Balik tayo sa kwento ko. At dahil alas 10 na ng gabi, ay talagang gusto ko nalang matulog ng matagal. Uminom na lang ako noon ng kape habang walang ginagawa para hindi lang ako antukin. Nanonood din ako noon ng mga video sa TikTok para lang mabuhayan ako kahit papano. Habang nanonood ako, ay narinig kong tumunog yung chain na nakasabit sa may pintuan. Ang ibang 7-Eleven ay may mga ganon para kapag may customer na pumasok ay alam mo agad. Pagkarinig ko ng tunog, ay agad kong pinatay yung cellphone ko para asikasuhin yung customer ko. Nakita kong babae yung pumasok. Siguro nasa 30s na yon. Pero hindi pa rin maipagkakaila na talagang may tsura si mama. Nakajacket din at nakapantalon. Nakasapatos tapos nakalugay yung buhok. Pero yung pagkakalugay nun ay magulo. Yung parang hindi man lang sinuklay. Binati ko agad yon. Welcome po ma'am. Nginitian lang ako noon. Tapos tinanong ako kung nasaan yung mga tissue at kung may band-aid ba raw kami. Nagtaka ako noon kung saan niya yun gagamitin. Pero hindi na lang ako nagtanong at itinuro ko na lang sa kanya yung lugar kung nasaan yung mga bagay na hinahanap niya. Mabilis naman na pumunta doon si ma'am. Tapos nagmamadaling kumuha ng mga yon. Hindi ko na siya noon sinundan at bumalik na lang ako sa pwesto ko. Maya-maya ay nakita kong may daladalang mga tissue yung babae at ilang mga band-aids. May dala rin yung ice coffee na ibinigay niya sa akin para mailagay ko sa isang paper bag at mabayaran na niya. Agad ko naman yung inayos at ibinigay na sa kanya. Pero nagulat ako nung nginitaan ulit ako noon at may sinabi ito na hindi ko talaga naintindihan. May sinabi itong address, si Chuyon. Tapos sinabi din niya yung pangalan ng barangay at lugar kung saan yun matatagpuan. And what makes it really strange ay sinabi niya na hindi bahay yon, kundi kalsada. Maya-maya ay biglang nagsink in sa akin na yung kalsadang tinutukoy niya ay siyang kalsadang nadadaanan ko rin kapag umuwi ako sa apartment na tinutuluyan ko. Nginitian ko na lang yung babae noon hanggang sa tinalikuran na ako nito. Pero may napansin ako sa kanya. 'Di ba naka-jacket yung babae tapos nakalugay yung buhok bahagya niyang iginilid yung buhok niya. Tapos doon ko nakita yung mga kulay ubing parte ng balat niya. Maputi yung babae, kaya halatang halata yung mga yon. Yung mga kulay ubi ay alam ko agad na pasa. Yung iba pa doon ay parang namumuong mga dugo. Pero dahil nga masyado akong nagtaka kung saan yun ang galing, ay hindi ko na napansin na tuluyan na palang nakaalis yung babae. Lumabas ako noon at nag-decide ako na habulin yon para itanong kung anong nangyari sa kanya. Hindi sa pagiging chismosa, pero baka kailangan niya ng tulong at hindi niya yun masabi ng derechahan. Pero paglabas ko ng store, ay tahimik yung paligid at tanging mga sasakyan na lang na dumadaan yung nakikita ko. Hindi ko na nakita yung babae na ipinagtaka ko dahil kalalabas lang naman nun at kahit kotse nito ay hindi ko rin maaninag kung nasaan. Bumalik na lang ako nun sa loob tapos inisip yung babae Puro katanungan ang isip ko noon kung bakit ganun na lang kalala yung mga pasanong babae. Imposible namang madulas yon at magkapasa dahil nasa may batok yung mga yon. Pilit kong inalis sa isipan ko yung customer na yon. Tapos nanood na lang ulit ako ng mga video sa TikTok habang naghihintay ng customer. Maayos namang dumaan ang mga oras hanggang sa dumating na nga ang 6am. Doon na ako naghanda ng mga gamit ko pa uwi dahil dumating na rin ang panibagong papalit sa akin. Noong papalabas na ako ng store, ay may magkaibigan na pumasok. Hindi ko masyadong maintindihan yung usapan nila, pero narinig kong yung topic nila ay tungkol sa naaksidente daw doon sa may kalsada na nadaanan nila. Pero ang sabi ng isang babae ay hindi pa raw alam kung aksidente nga ba yung ikinamatay ng babae o pinatay yun nung kasama niyang lalaki. Napakibit balikat na lang ako noon dahil sa sobrang agang chismis na narinig ko. Tapos sumakay na ako sa motor ko. Nga pala, sadyang nagdadala ako ng motor kapag nagtatrabaho ako para na rin maaga akong makapasok at hindi ko na problemahin ang masasakyan. Nagumpisa na akong bumiyahe at noong makarating ako sa isang kalsada na may paliko ay nagulat ako dahil maraming mga pulis doon. May sasakyan din na nakaparada sa may gilid ng daan tapos may ambulansya na rin doon. Hindi ko alam pero biglang nag-iba yung pakiramdam ko. At parang may kung ano sa akin na gustong bumaba sa motor ko at makichismis din. Ipinarada ko yung motor ko tapos bumaba ako boss van. Nagtanong ako noon sa ilang mga tao na nakapaligid doon kung ano ang nangyari. At may nakapagsabi sa akin na may naaksidente daw na babae pero hindi raw naniniwala ang mga pulis na basta lang aksidente yung nangyari. Dahil may saksak daw yung babae sa may tagiliran. Kaya naging suspicious yung kaso nun. Tapos may mga nakita rin daw na mga pasa sa ng babae. At hindi lang daw kaunti ang mga yon. Dahil sobrang dami. Noong mga oras pa lang na yon, ay alam ko na kung sino ang tinutukoy nila. Napalunok ako nun habang tinitingnan yung babaeng isinasakay sa ambulansya yun yung mismong babae na bumili ng tissue at mga band-aid sa akin. At yun din ang babaeng nagbigay ng address ng kalsada kung saan ko ito natagpo ang wala ng buhay. Naiiyak ako noon habang tinitignan yung mga pasa sa buong katawan noon. Inalis kasi yung jacket noon at tanging damit na lang nito sa loob yung natira at kitang-kita na rin yung mga dugo na nanggagaling sa tagiliran noon. Hindi ako lubos makapaniwala ng mga oras na yon pero biglang nagtaasan ang mga balahibo ko nung marinig kong magsalita ang isa sa mga nurse na nandon. Mga alas 9 pa ng gabi namatay yung biktima. Hindi lang agad yun nakita dahil liblib yung lugar at wala pang mga ilaw. At kung hindi pagmamasda ng maigi yung sasakyan, ay aakalain lang ng mga dumadaan na nakaparada lang yun sa may gilid. Naakala mo ay walang naganap doon. Sabi nung nurse habang kausap yung isang pulis na nagtatanong tungkol sa biktima. Pero nalulutang ako noon sa kakaisip kung paano ko pa ito nakausap nung alas 10 ng gabi. Gayong alas 9 yun namatay. Sumakay ako nun sa motor ko at hindi lubos maisip na mangyayari yun sa mabait na babae na bumili sa 7-Eleven. Pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin na kung maaga ko kayang napuntahan yung address. Siguro maaabutan ko pa siyang buhay at madadala ko pa siya sa ospital. O kung hindi naman ay maaga ito nga ibalik sa pamilya niya Hanggang ngayon ay pakiramdam ko pa rin na may pagkukulang ako sa nangyari sa babae. At may part pa rin sa akin na nagsisisi. Dahil hindi ko agad napuntahan at natulungan yon. Good morning po sa lahat. Good morning din po sa inyo, Sir Van. My name is Nikki at isa akong crew sa isang 7-Eleven. Hindi ko na sasabihin yung eksaktong lugar. Ito ay nangyari noong minsan akong naging panggabi. Alas 11 na ng gabi noon. At dahil nga talagang malalim na ang gabi, ay madalang na rin ang mga customers na pumapasok at namimili. Wala na akong masyadong ginagawa noon. Nakaayos na naman kasi ang mga products, tapos nalinis ko na rin ang mga sahig nung naburyo ako at walang ginagawa. Kaya pagdating ng alas 11 ng gabi, ay nakatunganga na lang ako. Umupo na lang ako noon sa isa sa mga upuan doon. Tapos tumingin ako sa labas. Nakalimutan ko nga palang sabihin na itong 7-Eleven na pinagtatrabahuan ko ay katabi lang ng isang gasoline station. Kaya kalimitan sa mga customers namin ay yung mga bumabiyahe na humihinto para magpagas o di kaya ay magpahangin ng mga gulong. Habang nakatingin ako sa labas, ay may naaninag akong tao Malayo-layo pa yun ng kaunti sa 7-Eleven. At yung pwesto kung saan yun nakatayo ay medyo madilim din. Kaya hindi ko agad na-identify kung lalaki ba yun o babae. Pinakatitigan ko pa yung tao at nakita kong naglalakad ito palapit sa store. Nakatingin lang ako habang naglalakad yon. At nang mapadaan yon sa may ilaw sa tabi ng gas station, ay doon ko na nakita yung itsura nun. Babae yun na kulot ang buhok tapos walang ekspresyon yung mukha. Nakachinelas lang yon at nakasuot ng puting bestida. Noong una ay akala ko ay normal lang yon. Kaya nang makarating ito sa pintuan namin, ay agad ko yung binate at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Tumingin yung babae sa akin, tapos bumaba yung tingin nun sa may tiyan ko. Sabay sabi ng, Puso, bituka. Putol-putol yung mga salita nun at even though medyo kakaiba yung sinabi niya, ay sinubukan kong hindi matakot at mag-isip ng negatibo. Tapos inalok siya ng mga pagkain na madalas kinukuha ng mga customers namin. Pero nag-iba na yung pakiramdam ko nung ulitin niya yung sinabi niya kanina. Puso, bituka. Tumawa na lang ako noon. Kahit medyo iba na yung atmosphere sa loob. Pero halos mapatalon ako nung may bigla na lang siyang hinugot na kutsilyo sa ilalim ng bestida niya. Nagningning agad sa mga mata ko yung kutsilyo at doon ko na-realize na hindi nagbibiro yung babae. Sinubukan kong tumakbo noon para makalabas sa pinto pero agad yung naharangan ng babae. Tapos ngumiti yun ng sobrang laki habang nalilisik yung mga mata. Takot na takot ako noon Sir Van. Hindi lang ako basta tumakbo noon. Tumatakbo na ako para sa buhay ko. Kaya kahit madulas ang tiles ng store, ay talagang nagmadali ako nang makarating ako kung saan nakapwesto yung mga chichirya, ay tumingin ako sa likuran ko kung nasaan yung babae. Pero hindi ko yun nakita, nalalong nagpakaba sa akin. Para akong engot nun na takot na takot na naghahanap dahil baka mamaya ay bigla na lang ako nung saksakin. Nang hindi ko ito makita, ay mabilis kong tinex ang pinsan kong pulis na malapit din lang ang station sa 7-Eleven. Humingi ako nun ng tulong sa kanya at sinabi kong nasa panganib na yung buhay ko Pagkasend na pagkasend ko ng message, ay nagulat ako nung may bigla na lang bumaon na kutsilyo sa may tagiliran ko. Paglingon ko ay nakita ko yung babae na nakangiti sa akin, tapos tumatawa. Napansin ko ring tumutulo yung mga laway nun, at talagang masangsangang amoy nun, lalo na nung mas makalapit pa yon. Sinabunutan ako ng babae, at ginawa ko talaga yung makakaya ko para sikuhin yung tiyan nun, na naging dahilan para tumumba yung sa sahig. Kahit may mga dugo nang lumalabas sa tagiliran ko, ay nakalabas pa rin ako ng store kung saan ko nakita na paparating na yung pinsan kong pulis at mga kasamahan nun. Agad akong tinulungan ng pinsan ko tapos pinasok ng mga pulis yung loob ng 7-Eleven. Hindi na kami nag-aksaya ng oras noon at dinala ko ng pinsan ko sa pinakamalapit na ospital. Naiisip ko pa noon na paano kung wala siya. E di siguro naubusan na ako ng dugo at nasa taas na ako ngayon. Mabuti na lang at hindi daw ganun kalalim yung sugat ko at nadala agad ako sa ospital ng maaga. Sinabihan lang ako noon ng doktor na magpagaling at doon na sinabi sa akin ng pinsan ko kung sino yung babae. Baliw daw yun na nakatakas sa isang mental hospital at hindi nahanap agad. Nailagay daw yun sa mental nung may kinain yun na isang batang babae. Kinuha daw yung puso at bituka, saka iniwan yung katawan. Ang sabi sa akin ng pinsan ko ay Mabuti raw at nakapanlaban ako. Dahil kung hindi ay baka wala na rin akong puso at bituka ngayon. Simula noon ay nagkaroon na ako ng trauma sa mga 7-Eleven at lumipat na rin ako ng ibang trabaho. Sa ibang trabaho kung saan walang baliw na gustong kainin ako. Dito na lang muna Sir Van. Maraming salamat. Good morning po. Ako nga pala ito, si Baby. Wala akong trabaho ngayon kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasang hindi ko makakalimutan sa isang bus na sinakyan ko noon. Nagarito ako sa Batangas at pauwi ako noon sa bahay namin sa Mindoro dahil nalalapit na noon ang 18th birthday ng kapatid kong babae. Debo niya kaya nagpaalam ako noon bago umalis sa manager ko sa pinagtatrabahoan kong kumpanya. Kung pwedeng magkaroon muna ako ng ilang araw na pahinga para hindi ko malampasan yung espesyal na araw ng kapatid ko. Bale ang isa sa mga kailangan kong sakyan ay bus papunta sa pier. Kaya naman pagkalabas ko sa kumpanya ay dumiretso na agad ako sa bus terminal. Mas pinili kong doon na lang sumakay dahil bukod sa makakabawas sa pamasahe ay komportable doon dahil hindi masyadong malakas ang aircon tapos hindi masyadong masikip nang makasakay ako sa isang bus ay hindi agad tumakbo yon Sir Van. Naghintay pa yung konduktor ng ilang mga pasahero. Pumwesto ako nun sa may bandang gitna, malapit sa bintana, nang may pumasok na nagtitinda. Nagtitinda yun ng mga chicharon, mani, tapos iba pang mga pwedeng kainin sa loob ng bus. Matandang babae yung nagtitinda. Inalok niya ako nun kung bibili daw ba ako ng mga paninda niya. Tapos sinabi kong hindi. Dahil may baon naman akong mga pagkain sa bag. Tapos may dala rin akong kanin. Akala ko nung una ay aalis din yung matanda at bababa ng bus. Dahil sinabi nung konduktor na aandar na yon. Pero biglang tumabi yung matanda sa tabi ko. Kaya naisip ko na baka hindi lang talaga yung nagtitinda doon. Baka papunta rin sa ibang lugar. E di wala lang. Normal lang akong nakatingin sa labas noon. Tapos maya maya ay napansin kong tingin ang tingin yung matandang babae sa akin. Kaya hindi ako makatulog nung mga oras na yon. Kasi hindi ako komportable sa pakiramdam na may nagmamasid sa'yo. Lagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon ko. E di sa sobrang hindi ako komportable noon, ay medyo gumilid ako at humarap sa bintana. Doon na ako tumingin para hindi ko na masyadong mapansin yung matanda. Makalipas ang ilang minuto ay inantok na ako at nakaidlip naman ako ng ilang minuto. Pero hindi pa ako napapatagal ng tulog ay nagising na ako dahil pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Doon ko na ulit inilibot yung paningin ko. Tapos nakita ko yung matanda na titig na titig sa akin. Bahagyang nakakunot yung noonon. Naakala mo ay sinisipat ng maigi yung mukha ko. Hindi na ako nakatiis noon. Kaya sinabi ko dun sa matanda, Lola, bakit po tingin kayo ng tingin sa akin? Mukhang nagulat naman yung matanda. Tapos tumingin siya sa harapan. Akala ko naman nun ay hindi na yun iimik. Pero nagsalita siya bigla. Kaya ako naman yung nagulat. Neng, mag-iingat ka pag uwi. Sabi nung matanda. Kahit medyo weird yun para sa akin, ay tumango na lang ako. Tapos sinubukan ko ulit na makatulog. Pero dahil naputol na rin yung tulog ko, ay hindi na ulit ako halos inantok. Kaya ang ginawa ko ay nag-cellphone na lang. Pero hindi talaga ako mapakali. Dahil napatingin ako dun sa matanda na sumusulap-sulap sa akin. Tapos medyo lumalayo siya ng kaunti na somehow ay parang natatakot. Pinagmasdan ko pa siya noon at noong hindi na naman ako nakapagpigil ay kinausap ko na ito. Lola, may problema po ba kayo? Sabi ko. Tiningnan lang ako ng diretso nun nung matanda. Tapos tumingin sa may bandang mga kamay ko. Neng, Mag-iingat ka. Kanina pa kita nakikita na walang ulo. Halos mga tala ko nun sa takot, Sir Van. Tinanong ko yung matanda kong ginujoke niya ba ako. Kasi talagang matatakotin ako. Pero ang sabi ng matanda ay basta raw mag-ingat ako. Dahil may pamahiin daw na kapag nakita mo yung isang tao na walang ulo, ay may darating daw na kapahamakan doon. O malas yun. Hindi ko alam pero natahimik na ako noon. Tapos tumango na lang kay Lola. Hindi na ako umimik sa buong biyahe. At sulyap din ako ng sulyap sa cellphone ko para tingnan kung may ulo pa ba ako. Saktong baba ko na ng pier ng Batangas ay doon na kami nagkahiwalay noong matandang nagtitinda. Hindi ko alam kung saan yun pupunta pero may part noon sa akin na gustong sundin yung sinabi niya na mag-iingat ako. Kinuha ko na lang yung mga gamit ko nun sa bus tapos dumiretso na ako para kumuha ng tiket sa barko. Ilang oras pa rin niya ang hinintay ko noon bago makasakay sa barko. Mabuti na lang at mabilis yon. Kaya isang oras mahigit lang yata ay nakarating na ako sa pier ng Kalapan. At doon na Sir Van. Doon na nangyari yung unexpected moment na akala ko ay hindi mangyayari sa akin. Pagkababa ko noon ng barko ay lumabas na ako. Ang plano ko noon ay hindi na ako sasakay ng van pa uwi dahil may sundo naman ako. Yung kapatid kong lalaki ang susundo sa akin. Ang usapan namin ay doon kami magkikita sa kamag-anak ko na malapit din lang sa pier ng Kalapan. Kaya maglalakad na lang ako papunta doon dahil walking distance lang naman. Habang naglalakad ako, ay dala ko yung mga bag ko. Nasa gilid lang ako noon hanggang sa may bigla na lang akong natanaw na van. Mabilis yung takbo papunta sa mismong gilid na dinadaanan ko. Alam kong may mali na doon. Hindi ko lang alam kung sa driver o sa mismong sasakyan. Pero kung hindi sana ako nakaiwas that time, ay wala na ako ngayon. Sumalpok na yung van noon sa may gilid ng kalsada. Pero hindi naman yun talagang sirang-sira dahil sa tingin ko ay kahit papaano ay nakontrol pa yun ng driver. Sobra yung kaba ko noon, Sir Van. Takot na takot ako na hindi ko ma-explain. Akala ko talaga noon ay mamamatay na ako. Agad na bumaba noon yung driver tapos humingi ng pasensya. Nasiraan daw yung van niya. Wala namang naging problema sa akin. At isa pa, pagod na ako sa biyahe at ayaw ko nang makipagdebate pa. Umalis na ako noon at noong naglalakad na ako malapit sa bahay ng kamag-anak ko, ay doon ko lang naalala yung bili ng matanda na mag-iingat daw ako. Nangingiti na lang ako noon tapos nagpasalamat na lang sa Diyos na buhay pa rin ako sa kabila nung nangyari. At para po dun sa matanda, hindi ko alam kung maririnig mo pa to. Pero maraming salamat at mag-iingat ka rin po palagi. Hindi ko ito kwento. Kwento ito nung mama ko na nagtatrabaho sa Canada. May binabantayan yung bata doon. Maliit pa tapos nag-aaral sa isang school doon. May experience na ang mama ko sa pag-aalaga ng mga bata at masasabi kong talagang maalaga siya at mapagmahal. No wonder kaya sobrang close sila nung bata na alaga niya doon. Nangyari daw ito noong nag-aaral pa yung bata ng first grade doon. May school bus daw yung bata. Alam naman na nating yun ang nagsisilbing service ng mga sosyal na mga bata sa ibang bansa. Sakto naman daw na yung batang inaalagaan ni mama ay talagang umiiyak daw noon kapag pumapasok na hindi kasama si mama o yung nanay niya. Kaya sa tuwing pumapasok daw talaga yung bata, ay kailangan bantayan pa rin yun ni mama. Yung bata daw na binabantayan noon ni mama ay may kaibigan. Tawagin na lang natin yung Sean. Si Sean daw yung laging kasakasama ng bata na alaga ni mama na tawagin na lang nating Dave. Si Sean daw ay palaging pumupunta sa bahay ni na Dave. Tapos madalas pang araw ipagluto ni mama ang mga ito ng merienda. Palagi rin daw itong kasabay ni Dave sa tuwing papasok. At minsan nga raw, kapag masyadong nag enjoy yung bata, kapag kasama si Sean sa school bus, ay ayos lang ito kahit hindi nasamahan pa ni Mama. Monday daw noon, excited daw pumasok yung bata na alaga ni Mama sa school. Dahil nung mga oras daw na yun ay may bago yung bilin na laruan na gustong ipakita kay Sean. Nagpahatid pa rin daw yung bata kay Mama kaya hinintay nila yung school bus. Tapos sumakay na sila doon sa may favorite spot ng bata, sa may bintana. Tuwang-tuwa pa nga raw yung bata noong huminto na yung bus sa tapat ng bahay ni Nasyon. Nagtaka pa raw nun yung driver dahil natagalan lumabas yung bata. Tapos naka-jacket daw yon. Naiilaliman yung uniform nito. Kaya nagtaka na rin si mama kasi hindi naman malamig ang panahon. Pero dumiretso lang daw yung bata na walang imik sa loob ng school bus. Tumabi daw yung kay Dave at palibhasa nga ay bata pa. Kinuwentuhan lang yun ni Dave at nagdadaldala na yung dalawa. Si mama naman wala pang alam nun sa nangyayari sa kaibigan ni Dave. Kaya pinanood at hinatid niya lang yung dalawang bata sa school ng mga yon. Kinahapunan daw ay magkasama noon sina Dave at Sean sa bahay ni Dave. Naglalaro daw yung dalawang bata. Tapos pinagtimpla pa raw ni mama ng juice yung mga yon at pinagluto pa ng merienda. After niya daw iserve yun, ay napansin niyang umangat ng kaunti yung jacket ni Sean sa braso nun. Tapos nakita niyang may pasayon sa may baba ng siko ng bata. Tinanong daw niya yung bata kung anong nangyari doon. Tapos sinabi lang daw ng bata na nadulas daw siya noong minsan naglalaro siya sa bahay nila. Hindi na lang daw yun pinansin ni mama kasi akala niya nun ay ordinaryo lang yon sa bata dahil sa likot ng mga ito pagdating sa paglalaro. Kaya inihanda na lang niya noon yung mga susutin ng alaga niya sa susunod na araw sa pagpasok habang naglalaro yung dalawa. Hindi rin daw nagtagal ay sinundo na si Sean ng nanay nito. Ang sabi ni mama ay sobrang bait pa daw ng babae na akala mo ay sobrang mapagmahal sa anak nito. Kinabukasan daw ay hinatid ulit ni mama si Dave. Magkasama ulit sila ni mama sa school bus. Tapos noong umaga daw na yon ay nagtaka si na mama dahil hindi pumasok si Sean. Sarado din daw yung bahay ng bata. Tapos parang nasa bakasyon yung mga yon kasi walang tao doon. Nagpatuloy daw na hindi pumasok si Sean ng dalawang araw at nagpatuloy ding sarado yung bahay ng mga ito. Sa pangatlong araw daw ay hindi na nagpatid yung alaga ni mama sa kanya kaya naiwan si mama sa bahay ni na Dave at doon naglilinis-linis ng kaunti. Hanggang sa dumaan daw ang oras at nabulabog na lang siya nang may kumatok na mga pulis sa pinto ng bahay na pinagtatrabahuan niya. Pinagbuksan daw niya yon. Tapos tinanong daw si mama kung may napansin daw na kakaiba dun sa bahay na medyo malapit sa kanila. Itinuro daw yun ng mga pulis at narealize ni mama na bahay yun ni Nasyon. Kinutuban na daw noon si mama kaya tinanong niya kung anong nangyari. Doon na daw sinabi ng mga pulis na kaya pala hindi na pumapasok yung bata ay dahil pinatay na yun ng sariling ina nito. Kaya pala raw palagi yung jacket ay hindi dahil sa mga pasana na nakukuha nito sa paglalaro. Yung mga pasaraw ay dahil sa pambubugbog ng nanay ng bata na lasinggera na akala naman ni mama noon ay matino. Halos maiyak daw noon si mama at inexplain sa mga pulis na akala daw niya ay mabait yung nanay ng bata at matino. Ang sabi naman ng mga pulis ay pagkatapos daw nung patayin yung sariling anak ay hindi na daw yun nalaman kung saan pumunta. Umalis na daw yun Nagtanong pa yung mga pulis sa ibang mga kapitbahay at pare-parehas din silang walang kaalam-alam na patay na pala yung bata. Hindi daw lubos maisip ni mama yung nangyari hanggang sa dumating si Dave noong hapon. Tuwang-tuwa daw yon kaya tinanong ni mama kung anong nangyari. Tapos sinabi daw nung bata kay mama na nakasama niya si Sean noong umaga sa school bus. Kinilabutan daw nun si mama lalo na daw noong niyakap daw ni Sean si Dave at noong bababa na ang mga ito sa school ay bigla na lang daw yung hindi na makita ni Dave kung saan na pumunta. Umiyak daw si mama nun at hindi na muna ipinaliwanag sa bata na wala na yung kaibigan nito dahil alam niyang hindi nito agad yun maiintindihan. Hinintay niya na lang yung mga magulang ni Dave at hinayaan nilang sila na ang kumausap sa bata para kung sakaling sumama ang loob nito ay alam nila ang gagawin. Kapag daw naaalala pa rin yun ni mama at yung huling yakap ni Dave kay Sean sa school bus ang hula ni Mama ay nagpapaalam ng sisyon sa kaibigan. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang akong Andrew. Ngayong gabi ay gusto kong ikwento sa inyo ang karanasan ko sa isang bus. Hindi ko alam kung mahaba ba ito o maikli. Basta just enjoy listening. Isa akong college student. Naninirahan ako sa isang apartment dahil mas malapit yun sa university na pinapasukan ko. Pero tuwing dumarating ang biyernes ng hapon, ay sumasakay ako sa bus para makauwi sa bahay namin kung nasaan ang aking pamilya. Doon ako nagpapalipas ng weekend o yung maikli kong bakasyon. Kasi syempre, iba yung uri ng pahinga kapag kasama mo yung mga taong mahalaga sa'yo. Sanay na akong ganon. Isang biyernes noon, Kalalabas ko lang sa school. Kaya dumiretso na ako sa sakayan ng bus para umuwi na sa amin. Yung nasakyan kong bus ay kaunti lang ang laman ng mga oras na yon. Hindi ko alam pero tumakbo na rin yun agad at nagustuhan ko naman. Kasi hindi ko na kinailangan maghintay pa. Ilan lang kaming mga pasahero sa loob. Siguro siyam o sampu lang kami. May pamilya doon tapos may magkasintahan at mga estudyante din na uuwi kagaya ko. Maayos naman yung biyahe, Sir Van. Masarap talagang sumakay sa bus, lalo na kapag malamig ang aircon. Sadyang yung ibang bus lang ay mabagal, kaya maiinip ka talaga. Kagaya na lang nung nasakyan ko. Unti-unti nang nagbababaan nun yung mga pasahero. At alam kong medyo malayo pa ako nun sa bahay namin. Kaya komportable pa ako nun na nakasandal. Hanggang sa makarating kami sa may isang daan. Medyo madilim yon at may paliko. Wala na masyadong mga bahay. Streetlights lang na kaunti. Hindi pa sapat para ilawan yung buong daan. Kaya ang nagsisilbi lang naming liwanag ay yung mismong ilaw ng bus. Ilan na lang kaming sakay ng bus. Tatlo na lang ata. Isang estudyante din kagaya ko, isang matanda, tapos ako. Habang tinatahak namin yung daan, palibasa nasa tabi ako ng bintana, ay may natanaw akong matandang lalaki. Nakatayo yun sa may gilid ng daan na dadaanan pa lang namin. Hindi ko masyadong maaninag yung mukha. Pero kinakaway nun yung mga kamay nito na parang pumapara. Nagsalita noon yung isang estudyante na kasama ko. Manong, may pumapara! Sabi nito. Tumigil saglit yung bus. Tapos kinausap ni Manong yung matandang lalaki. Tinatanong kung saan yun pupunta. Tapos yung iba pang pinag-uusapan nila ay hindi ko na narinig. Kaso, nagulat ako nung bigla na lang namutla si Manong driver. Noong mas makita niya nang malapitan yung mukha ng pumapara na pasahero. Kitang kita ko yung mukha ni Manong dahil sa liwanag sa loob ng bus. At napasinghap nga kaming lahat nung bigla na lang yung umayos ng upo at pinaharurot yung bus. Talagang biglang bilis yun. Unlike nung una na medyo mabagal pa ang takbo. Medyo napauntog pa nga ako nun sa kinaupuan ko. Nilampasan namin yung matandang lalaki noon. Kaya nagtanong yung estudyante na kasabay ko kung bakit ganun ang nangyari. Eh gustong sumakay nung tao na siyang tanong din sa isip ko kasi nagmukhang walang galang para sa akin yung driver. Naawa din ako noon para sa matandang lalaki dahil sa dilim ng daan ay talagang matagal pa yun bago makahanap ng masasakyan. Bigla namang sinabi nung driver na hindi daw yung tao, Sir Van. Kung mas napagmasdan daw sana namin yon ay makikita naming itim na itim ang mga mata nun at malaki yung mga ngiti. Dinugtungan pa yun ng matandang babae na nasa loob din ng bus. Oo nga toy, sino ba namang papara sa bus sa ganong kadilim na lugar? Pagkahinto pa lang natin ay ramdam ko na rin may kakaiba dun sa lalaki. Sabi pa nung matanda. Napalunok ako nun at nagkatinginan na lang kami. Tahimik na nagdadrive yung driver. Hanggang sa bigla na lang nagsisigaw yung estudyante na nasa bus. Humahabol yung lalaki! Sigaw nung estudyante. Napatingin din ako noon at nakita kong may humahabol sa amin. Hindi ko masyadong maaninag yun dahil sa bilis. Akala mo ay sasakyan din yun na anytime ay pwede kaming abutan. Mabilis na ang takbo namin noon at ramdam kong kinakabahan na kaming lahat sa loob. Pakiramdam ko rin noon ay maiiyak na yung estudyanteng kasabay ko sa takot. Tapos nakita ko rin ngang nagdadasal na yung matandang babae. Mabuti na lang at dumako na ang bus sa maliwanag na parte ng daan. Marami na ulit mga sasakyan. Tapos mga bahayan. Doon na yun sa lugar na malapit na sa bahay namin. Nang muli kong tignan yung bintana, ay wala nang humahabol sa amin sa likuran. At medyo bumagal na rin ang patakbo ni Manong Driver. Alam kong pinapakalma niya lang yung sarili niya. Dahil may posibilidad na kapag nagpanik siya doon sa kung anumang nakita namin ay may posibilidad na maaksidente kami sa gitna ng daan. Nakababa naman ako noon at buhay pa ako hanggang ngayon. Naikwento ko rin yun sa pamilya ko at nasabi nga nila sa akin na talaga raw kailangan ko mag-ingat sa tuwing babiyahe sa gabi kasi hindi ko alam kung ano ang pwede kong makasalubong sa daan. Pero alam nyo ba, hanggang ngayon talaga ay natatakot pa rin akong sumakay sa bus, lalong lalo na sa gabi. Hanggang dito na lang muna Sarban. I'm hoping na makakita ako ng mga comments na creepy stories tungkol sa bus. Gusto ko ring makabasa. Sana po ay mapasama ito sa mga videos na i-upload nyo. Salamat po. Good morning po, Sir Van. Ako nga pala si Crizel. At gusto kong ishare sa inyo ang isa sa mga creepy experience ko sa isang factory na dati kong pinagtatrabahuan. Yung factory ay located sa Batangas. Pero hindi ko nasasabihin yung mismong lugar para na rin mapanatiling malinis ang pagkakakilanlan nun. Dati akong production operator sa lugar. At sa tagal ko nang nagtatrabaho doon, ay may mga kakaiba na akong naranasan. Hindi lang isang beses, kundi marami na. Nag-start ito noong bago pa lang ako sa factory. Siyempre una pa lang, kaya nandun pa lang ako sa mababang posisyon. Sakto namang naka-night duty ako that time, kaya alas 5 na ng hapon ako nakarating sa factory. Tapos nag-umpisa ako magtrabaho nang dumating ang alas 7 ng gabi. May mga kasamahan naman ako, kaso nga lang ay magkakaiba ang mga ginagawa namin. Tapos magkakalayo pa yung mga pwesto. Ang ginagawa ko ay nag ng mga chips at kung minsan naman ay gumagamit din ako ng mga machines para magawa yung mga yon. So balik po tayo sa ginagawa ko. Nagpapak ako ng mga chips noon. Nasa may kanang bahagi ako. Tapos yung mga kasama ko naman ay nasa kaliwa. Paulit-ulit lang yung ginagawa ko noon. Tinitiyak ko na maayos kong nagagawa yung trabaho ko kahit pa nga medyo inaantok na ako. Dahil aminin man natin o hindi, ay talagang mas nakakaantok at nakakapagod ang magtrabaho ng gabi kesa sa umaga. Gumagawa ko hanggang sa dumating yung break time namin. Nagpaalam na nun yung mga kasamahan ko sa akin na pupunta daw sila sa kantin para bumili ng makakain. May kantin kasi dito, hindi naman ganun kalakihan. Kumbaga ay tama lang. Yun ay may mga vending machine, tapos may mga snacks. E di tinangoan ko na lang nun yung mga kasamahan ko. May pangmerienda naman kasi ako sa bag, kaya hindi na ako lumabas. Nagbabaon na ako para makatipid at para hindi na rin maging abala yung paglabas-labas kapag nagtatrabaho ako. Umalis na nun yung mga kasamahan ko. Tapos ako naman ay hindi muna nagmerienda. Plano ko nung ayusin muna yung ilang mga package na iniimpake ko. Habang nag-aayos ako, ay may narinig akong naglalakad. Dinig na dinig yun sa tunog pa lang ng mga sapatos dun sa sahig. Hindi na lang ako lumingon tapos nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko. Inisip ko na lang noon na baka kasamahan ko yon na may nakalimutan lang kaya bumalik. Pero makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin tumitigil yung tunog ng naglalakad. Paulit-ulit yon tapos parang mas lumalapit pa. E di napalunok na ako. Tapos sumarapta ako noon. That time kasi ay ramdam kong sa akin lalapit yung kung sino mang naglalakad. Pero pagharap ko, ay walang tao doon. Yung mga machine lang na nakapatay dahil wala pang umaasikaso noon. Tahimik din yung lugar kaya nagduda ako. Pero syempre wala akong oras sa mga ganong bagay kaya nagpatuloy na lang ulit ako sa pag-iimpake. After a few minutes, siguro after 3 minutes, ay nawala na yung tunog ng naglalakad at napalitan yun ng tunog ng machine sa unahan. Pero ang napansin ko lang doon ay ibang-iba yung tunog ng machine na yon sa mismong machine na ginagamit namin ng mga kasamahan ko. Yung tunog niya ay parang kaunti na lang ay masisira na. Kumbaga eh parang umuugong na. Pinakinggan ko yun ng maayos. At dahil nga naririndi at curious na rin ako kung bakit ganun ang tunog, ay naglakad na ako papunta sa pinanggagalingan ng tunog. At doon ko nakita yung pinakalumang machine sa factory na yon. Medyo kalawangin na tapos nagulat ako kasi gumana ulit yon. Usually kasi kapag pinapagana yon, ay talagang hindi yun maayos-ayos. Kaya pinabayaan na rin. Plano na rin nga sanang alisin yon para lumuwag na yung space. Habang naglalakad ako palapit dun sa machine, ay mas umiingay yon. Mas sumasakit din sa tenga yung tunog nun, kaya mas lumapit pa ako. Pagkarating ko sa harapan nun, ay tumatakbo yon, kaya agad ko yung pinatay dahil hindi pa rin naman yun magagamit at kailangan pa yung linisin. Pagkatapos ko yung patayin, ay babalik na sana ako sa pwesto ko, Sir Van. Nang mas mapatitig pa ako dun sa machine. Hindi ko alam pero parang may kakaiba dun. Alam mo yung feeling na naiengganyo ang lapitan yung isang bagay. Kahit sa totoo naman eh ayaw mo talaga. Ganun yung nararamdaman ko. Hanggang sa dumating na nga sa point na Parang hindi ko na makontrol yung sarili ko. Tapos mas inilalapit ko pa yung kamay ko sa may parte ng machine na matalas at pwedeng makaputol nun at makasakit sa akin. Habang mas lumalapit ako, ay narinig ko na naman yung tunog ng machine na parang nabuhay ng sarili niya. Pero nung mga oras na yun ay wala na akong pakialam at any minute ay pwede na akong mapahamak. Hanggang sa may bigla na lang humigit sa akin. Tapos nakatikim ako ng medyo may kalakasang sampal nun sa kanang pisngi ko. Tapos parang nagising ako sa Urbana. Noong oras na yun ay hindi pa maprocess ng utak ko yung nangyayari. Hanggang sa yugyugin ako nung kasamahan kong humila sa akin. Si Sheila. Nakatulala lang ako sa kanya nun. Tapos sinisigawan niya ako kung bakit ko daw ipapasok yung kamay ko sa machine. Eh may posibilidad daw na may mangyaring masama sa akin doon. Noong mga oras na yun ay wala akong masabi sa kanya Parang wala ako sa sarili ko, tapos nakatitig lang ako sa machine. Agad naming iniwan yung machine ng umaandar pa. Tapos sinamahan ako ni Sheila sa labas. Pinaupo niya ako sa isa sa mga upuan doon. Tapos pinainom ako ng tubig. Tinanong niya ulit ako for the second time kung ano raw ang nangyari sa akin. And I told her honestly na hindi ko talaga alam, Sarban. Hindi ko nga alam kung anong sumanib sa akin noong oras na yon. At naisipan ko yon. O oh, malay ko ba kung may kumontrol sa akin? Noong gabi din na yun ay pinauwi ako dahil baka daw masyado na akong pagod. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pagod ang dahilan kung bakit naranasan ko yon. Alam kong may kakaiba sa machine na yon. At hindi ko pa rin maiwasang isipin ang pangyayaring yon kahit matagal na akong wala sa factory na yon, Sarban. Sana lang ay wala nang iba pang empleyado na makaranas ng ganong pangyayari. At sana lang ay maitapon na yung lumang machine na yon. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang factory sa ibang bansa. Matagal din akong tumira doon. Ipinasok ako ng tita ko na nagtatrabaho din doon that time. Bukod kasi sa malaki na ang sahod kumpara dito sa Pilipinas, ay talagang maayos pa ang pagtrato sa mga empleyado. Pero hindi naman mawawala sa mga ganyang lugar yung mga nakakakilabot na pangyayari. At ito ngang ikukwento ko sa inyo ngayong araw ay nangyari sa akin na talaga namang kahit ngayon at naiisip ko ay sadyang nakakapagpataas pa rin ang balahibo ko. Noong umpisa, dalawang linggo pa lang siguro simula na magtrabaho ako sa factory ay maayos naman ang lahat Mababait naman ang mga kasamahan ko. Kailangan mo lang talagang maging fluent sa English dahil hindi naman nila agad maiintindihan yung lingwahe nating mga Pilipino. Isang gabi noon, nagtatrabaho ako sa factory na may makilala akong babae. Isa nga pala akong machine operator, kaya seryosong seryoso talaga ako sa trabaho ko. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, baguhan pa lang ako noong una kong ma-encounter yung entity na nagparamdam sa factory na yon. Around 12 a.m. na yon. Kakaunti na lang kaming naka-duty noon. Tapos halos lahat ng kasama ko doon ay hindi ko pa kakilala. Habang nag-aayos ako ng mga makina, ay may dumaang babae sa may harapan ko. Hindi ko agad yun na-recognize nung una dahil sobrang bilis ng kilos noon. Yung tipong parang hangin na bigla na lang dumaan. Pero alam kong babae yon dahil sa buhok nitong itim. Napatingin ako sa unahan tapos may nakita akong babae na hanggang bewang ang buhok. Tapos papunta sa direksyon kung nasaan yung banyo. Naisip ko noon na baka siya nga yung dumaan. Hindi ko na lang pinakialaman yung babae. Tapos bumalik na lang ako sa ginagawa ko. Maya-maya ay may bigla na lang akong narinig na kumalabog sa may likuran ko. Walang tao doon dahil yung babae na dapat nagtatrabaho doon nung gabi na yon ay nagkasakit. Kaya bakante yung pwesto. Napatingin ako nun sa likuran ko. Tapos nakita akong may nahulog na parte ng makina sa sahig. Nilibot ko yung paningin ko para tingnan kung may nakasagi ba nun. Pero noong tumingin naman ako, ay malayo yung ibang mga empleyado at lahat ng mga nagtatrabaho doon that night ay sobrang busy sa mga ginagawa nila. Ang ginawa ko noon ay pinulot ko na lang yung parte ng makina tapos inilagay ulit yun sa gawaan. Bumalik na ulit ako noon sa ginagawa ko na by that time ay talagang tambak na. Habang may inaayos ako, ay nagulat ako nang may mawalang isang parte nun. Napakamot ako sa ulo ko. Tapos hindi agad ako makahanap ng pwedeng ipalit doon. Plus hindi ko pa masyadong alam yung gagawin sa ganong case dahil bago pa nga lang ako. Habang namumblema ako, ay may bigla na lang sumulpot na babae sa may kanan ko. Yun yung babae na nakita kong papunta sa banyo na dumaan din sa harap ko kanina. Nagulat ako nang biglang magsalita yung babae. English yon. Tapos tinuturuan niya ako kung ano yung dapat kong gawin. Yung way ng pagtuturo niya ay sobrang helpful. Dahil mahinahon yung boses niya at halatang professional na at gamay yung trabaho niya. Tuwang-tuwa ako nun habang sinusundan naman yung sinasabi niya. Matapos ang ilang minuto, ay naayos ko yung ginagawa ko. At laking pasasalamat ko talaga doon sa babae, Sir Van. Tiningnan lang ako noon tapos minitian. Doon ko na siya sinimulang tsikahin. Dahil mukhang mabait siya, tapos friendly pa. Halatang halata naman na yun sa mukha niya. Kinumusta ako ng babae. Kung ayos lang daw ba ako. O kung kumusta yung unang linggo ko sa factory. Sinagot ko naman siya ng maayos. Pero it's really weird. Dahil malayo na ang napag-usapan namin. Pero sa tuwing tungkol sa kanyang usapan, ay iniiba niya yung topic at kahit yung mismong pangalan niya ay ayaw niyang ibigay. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lang akong tinawag ng isa sa mga katrabaho ko sa factory. Nagpaalam naman ako dun sa babae na pupuntahan ko muna yung katrabaho ko dahil baka may ipapagawa yung manager namin sa aming dalawa kaya kami pinapatawag. Tapos kumaway lang yung babae sa akin at yumiti. Naglakad na ako nun palayo at nang makarating ako sa katrabaho ko, ay nakatingin yun sa direksyon kung saan kami nag-uusap ng babae kanina. Hey, who are you talking to? Sabi nung katrabaho ko. Inexplain ko naman sa kanya na yung babae na kausap ko. Kaso ang sabi nung katrabaho ko ay kanina paraw akong nagsasalita nang wala namang kausap. Tinawanan ko siya noon tapos sinabi kong wag magbiro ng ganon kasi hindi nakakatawa. Gabi pa naman. Pero seryoso lang yung mukha nung katrabaho ko. Tapos sinabi niya na hindi daw siya nagbibiro. Doon na ako kinilabutan. Lalo na noong magsimula na siyang magkwento tungkol sa anak ng may-ari ng factory na talagang gustong gusto daw magtrabaho doon dati. Noong nabubuhay pa daw yung dalaga, ay talagang interesado na yun sa mga makina. Kaya masinasa pa daw noon yung kaalaman niya sa sarili nilang factory. Hanggang sa isang araw daw, ay pinatay yon ng mismong machine na paborito nitong gamitin. Nadala daw yung kamay noon at napasuot din daw yung ilang bahagi ng katawan nito doon. At noong naabutan ng mga doktor, ay patay na daw yon. Doon na daw nagsimulang magparamdam yung dalaga sa factory, makalipas ang ilang araw. Nagpapakita lang pero hindi naman daw nananakit. Madalas daw yung makitang umiiyak o nagtuturo sa mga baguhan na hindi nakakaalam ng nangyari dito. Talagang nagtaasa ng mga balahibo ko nung marinig yon. Pero at the same time ay nagpapasalamat ako. Dahil kahit sa unang pagkakataon, ay may natutunan ako dito. At noong gabi ding yun ay ipinagdasal ko na sana ay matahimik na ito. At maging masaya na sa kabilang buhay Hello po sa inyo, Sir Van. Ako nga pala si Pev, isa sa mga listeners ninyo sa inyong YouTube channel. Napapansin ko kasing madalang kayong mag-upload ng horror stories about factories. Kaya para maiba naman, ay eh gusto kong ishare itong akin. Nagtatrabaho ako sa isang factory dito sa Maynila. At alam naman nating ang pagtatrabaho dito ay kailangang araw at gabi dahil kailangan talagang maraming products ang magawa ninyo para syempre mas lumago pa ang business. Malaki yung factory na pinagtatrabahuan ko at masasabi kong sa laki nito ay hindi lang basta mga trabahador ang nananatili doon kundi pati na rin yung mga uninvited guests kung alam nyo na yon. Ang mga uninvited guests ay something na related sa paranormal activities. Itong karanasan ko ay nangyari lang nitong isang araw. Gabi ang duty ko noon Kagagaling ko lang kasi sa probinsya, sa birthday ng bunso kong anak. Kaya hindi ako nakapagtrabaho ng umaga. Kaya nag-request ako na kung pwedeng ipanggabi na lang muna ako. At thankful naman ako na pumayag sila, Sir Van. Alas 6 pa lang ng gabi ay nasa factory na ako at nagtatrabaho. Marami naman kaming nagtatrabaho nung gabing yon. Magkakahiwalay nga lang. Ang isang kalapit ko lang ay si Nicole. Yung kaibigan ko na siya ring nagpasok sa akin sa factory na yon. Mabait si Nicole at talaga namang maasahan. Pero never talagang pumasok sa utak ko na sa isang iglap ay makakasama ko yung doppelganger ng kaibigan ko. Noong gabing nagtatrabaho ako, ay napansin kong may kakaibang inakto yung kaibigan ko. Pagkapasok pa lang niya sa factory ay inilibot niya yung tingin niya sa lugar na akala mo ay first time niya lang makapunta doon. Tinatawanan ko pa nga siya nung una dahil sa trip niya pero noong makita kong hindi nito ginagawa yung trabaho niya at nakatingin lang sa mga trabahador, ay doon na ako nagtanong sa sarili ko kung ayos lang ba si Nicole kasi mukhang sabog na sabog at lutang siya noong gabing yon. Nilapitan ko noon ang kaibigan ko tapos tinanong ko kung ayos lang ba siya. Tumango naman yon sa akin pero nakakapagtaka dahil hindi man lang siya umiimik. Yung tatango at iiling lang siya kapag may tinatanong ako. Tapos kapag yung mga tanong na kailangan ng direct response, ay tumatahimik na lang siya. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari nun sa kanya. Kaya sa halip na mag-aksaya ng oras, ay inayos ko na lang ulit yung iniintindi ko, Sir Van. Hindi pa nakakalipas ng ilang minuto, ay biglang nagsalita si Nicole. Nagulat pa nga ako kasi nasa likod ko na agad yon. Eh tandang-tanda ako talaga na malayo yung agwat niya sa akin mula sa pwesto na kinatatayuan ko. Pero hindi ko na lang inisip yon at tinanong ko na si Nicole kung ano ang kailangan niya. Nagpapasama siya nun sa may stockroom. Medyo nagtaka ako kasi madalang naman kaming pumunta doon. Tapos may trabaho kami nung mga oras na yon. Noong tinanong ko siya kung anong gagawin namin doon, ay sinabi nitong maipapakita lang daw siya sa akin. Regalo daw. At syempre ako naman itong excited, eh sumama din. Nauna pa ako sa stockroom that time pero agad ko ring pinagsisihan yon. Dahil nang makarating kami doon, ay bigla na lang nilak ni Nicole yung pinto. Nagtanong ulit ako noon kung bakit kailangan pang ikandado yung pinto. Bale, sa pinto pa ako noon nakatitig. At noong kailangan ko nang humarap kay Nicole, ay doon na talagang nanlamig ang buong katawan ko. Doon ko nalaman na hindi pala talaga yun ang kaibigan ko. Dahil ang kaharap ko noong mga oras na yon ay babaeng nakangiti at purong puti ang mga mata. Atras ako ng atras noon dahil natatakot ako sa kanya. Never in my life dara expected na totoo pala ang mga doppelganger, Sir Van. Halos umiiyak na ako noon. Lalo na noong makita kong mas lumalapit pa yun sa akin. At habang lumalapit yun, ay mas lumalaki pa yung mga ngiti niya. Sa sobrang kaba ko noon at syempre sa kagustuhan na rin mabuhay, ay tumakbo ako papunta sa pinto. At noong madaanan ko yung manggagaya, ay itinula ko yun. Pero hindi man lang yun natinag dahil sobrang lakas nun. Mabuti na lang talaga at napihit ko agad yung pinto ng stockroom. Doon na ako nagtatakbo sa labas at humingi ng tulong sa mga katrabaho at leaders namin. Nagpapanik na ang lahat nun hanggang sa tingnan nyo ng ilang mga katrabaho kong lalaki. Sinuyod nila ang buong stockroom pero wala silang nakitang kahit anino noong babae na nanggaya kay Nicole na kaibigan ko. Yung tingin ng mga katrabaho ko nun sa akin ay parang nababaliw ako. Kaya tinext ko nun si Nicole kung pumasok ba siya. At sinabi nga nito sa akin na nilalagnat siya, kaya hindi muna nakapasok. Noong mga oras na yun ay hindi ko alam kung may kakampi ba ako dahil walang gustong maniwala sa nakita ko. Pero kahit anong pamang mangyari, ay alam kong totoo yung nakita ko na hindi yun si Nicole na kaibigan ko. Akala ko noon ay ako lang ang makakaranas noon pero makalipas ang ilang buwan, ay naranasan din yun ng isa pang katrabaho namin. Nakita niya yung isa niyang kasamahan sa banyo. At nang mamuti na yung mga mata nun, ay nalaman niyang hindi yun ang kaibigan niya. Talagang may mga nangyayari pa rin ganito sa factory na pinagtatrabahuan ko. Kaya nagdodobli ingat na kami. Malay ba natin, baka kapag nalapitan tayo nito, ay hindi na tayo makita pa ng iba nating mga kasamahan at hindi na rin tayo makahinga pa. So ayun lang po Sir Van at napahaba na. Maraming salamat po. More power sa channel nyo. Magandang umaga o gabi malikmata listeners. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Van. Ako nga pala si Seni at may gusto akong ishare sa inyo. Tungkol ito sa mga aninong nakikita ko lately dito sa bahay na inuupahan namin. Ganito kasi Sir Van, wala kaming permanenteng bahay. Dahil simula nang maghiwalay ang mga magulang ko ay ibinenta nila yung bahay na ipinundar nila noon. Hindi ko nga alam kung nauntog ba yung ulo nila o ano kasi kung sana hindi nila yun ibinenta at hindi sila nagpadala sa galit nila, edi eh sana mayroon kaming matitirhan ng kapatid ko ngayon. So I was saying, Palipat-lipat kami ng bahay at rumirenta lang din kami para may matuluyan. Nitong isang buwan din lang ay, lumipat kami sa isang bahay na medyo malapit sa paaralan namin. Ang sabi ni mama ay doon na lang daw para hindi na kami mamasahe papunta sa school at mura din lang naman yung renta sa bahay. Ang ibinabayad namin dito ay 1k a month. Siguro affordable na rin dahil may kalakihan na rin yung bahay. Tatlo yung kwarto at sakto lang sa amin ni na ate at mama. Yung ate ko nga pala ay nag-aaral na sa kolehiyo, pero kasama pa rin namin siya sa bahay. Yung kwarto ni ate at ni mama ay nasa taas. Dalawang palapag kasi yung bahay. Ang kwarto ko naman ay nasa baba. Dahil yun ang pinili ko at may kalakihan din yon. Sakto lang para sa mga gamit kong ilalagay. Mahilig kasi akong mag-decorate. Kaya mas gusto kong malawak ang silid na tutuluyan ko para mag-enjoy ako. Nasa unang palapag din ng bahay yung banyo at kitchen. Then, syempre yung sala, which is malapit din lang sa kwarto ko. Bale, itong mga nararamdaman ko ay nag-start isang linggo pagkatapos naming lumipat dito sa bahay na tinutuluyan namin ngayon. Ganito yan. Ako kasi, Sir Van, mahilig talaga akong magpuyat. As in, kaya kong tumagal kahit hanggang umaga sa panonood ng mga movie sa cellphone ko. O di kaya ay kapag nagre-review kapag may papalapit akong exam o quizzes. Nasanay na ako sa ganon. Ang pinakamaagang tulog ko na nga yata ay 11pm. Minsang nagpuyat ako dahil ginawa ko yung research paper namin. Nasa kwarto ako noon that time. Siguro mga alas 10 na ng gabi noon. At sigurado akong tulog na si mama. Hindi ko lang sure kung gising pa si ate. Kasi minsan ay nagpupuyat din yon. Dahil alam nyo naman na siguro ang buhay sa college. Nandoon lang ako sa study table ko noong mga oras na yon at nagtatype sa laptop dahil malapit na rin naming ipasa yon kaya kailangan talagang matapos na. Kaya naman ay wala akong pakialam sa oras. Habang nagtatype ako ay nakarinig ako ng mga yabag sa likuran ko. Yung mga yabag na hindi galing sa mga alaga nating hayop kundi parang yabag ng tao. Inakala ko noon na pagod na talaga ako kaya pinaglalaroan na ako ng pandinig ko lalo na at gabi na. At naisip ko pa noon na sino namang maglalakad sa likuran ko. Eh ako lang naman sa kwarto at kama ko na yung mismong nasa likod ko. Nagpatuloy ako noon sa paggawa ng research hanggang sa may naaninag akong parang anino sa dingding na nasa harapan ko. May biglang dumaan doon na mabilis pero itim na itim na anino. I swear, doon na talaga ako napatayo sa upuan ko at napatingin sa likuran ko. Pero pagtingin ko ron, ay wala naman. Then chinek ko pa ang oras at nasa 10.40pm na nun. Naisip ko lang ulit na baka sa puyat lang yon. Kaya naman nagdesisyon akong lumabas na lang muna sa kusina para uminom ng malamig na tubig para kumalma. Naabutan ko pa nga nun si ate na nagtitimpla ng kape. Ang sabi pa nga nito sa akin ay, may tinatapos daw siyang project, kaya wala raw siyang karapatang matulog. Napatawa na lang nga ako nun. Kaya kahit papano ay nawala yung takot ko. Nagpaalam na nun sa akin si ate na aakyat na siya sa kwarto niya. Kaya pagkatapos kong uminom ay bumalik na rin ako sa kwarto ko para ipagpatuloy yung ginagawa ko. Maayos naman yung ginagawa ko. Siguro after 25 minutes ay nandoon na naman yung anino na parang dumadaan sa may gilid ng mata ko. Hindi ko na lang yun pinansin at pilit ko pa rin kinukumbinsi yung sarili ko na Baka kulang lang talaga ako sa tulog. Nang makaabot ako sa kalahati ng ginagawa ko, ay pinili ko munang magpahinga at inisip ko na bukas ko na lang itutuloy dahil nung time na yun ay medyo kinakabahan at natatakot na rin ako. Noong humiga ako, ay hindi ko pa pinatay yung ilaw dahil natatakot akong baka may biglang magpakita sa akin kapag dumilim ang paligid. Pero noong pipikit na sana ako ay Napansin ko na naman na may dumaan na anino sa may kisame ng kwarto ko. Kaya naman ay napasigaw na ako dahil kitang kita ko talagang hugis tao yon at mabilis kong gumalaw. Lumabas ako noon at tumakbo pataas sa kwarto ni ate dahil alam kong gising pa siya. Hindi nakalak yung pinto kaya pagkapasok ko ron ay inilak ko ito agad. Nagulat pa nga sa akin si ate. Nagpapatugtog kasi ito ng mahina habang gumuguhit. Yung sa project niya yata yon. Pagkapasok ko ay pinatay ni ate yung music sa cellphone niya at tinanong ako kung bakit daw parang may tinatakbuhan ako. Kahit natatakot ay ikinuwento ko yung nararamdaman ko sa kwarto ko na nangyari namang nararamdaman din niya. Ang kaso nga lang ay yung anino raw ay talagang napapansin na niya pagkalipat pa lang namin sa bahay na yon. Pero hindi na raw niya sinabi kay mama para makapag-focus na lang ito sa trabaho nito at hindi na maghanap pa ng ibang bahay. Ang sabi ni ate ay madalas niya raw napapansin yung anino kapag nag-aaral siya sa gabi at kapag nasa sala siya. Pero minsan din daw niya itong nakita nung may kinuha siyang gamit sa kwarto ko. At kagaya nga ng sinabi ko, mabilis nga raw ito. Nung mga oras na yun ay nagdasal na lang kami ni ate. At nung gabing yun ay doon na rin ako natulog sa kwarto niya. Hindi namin alam kung anong ibig sabihin ng mga anino nagpapakita sa amin. Pero nasabi na rin namin yun kay mama at sinabi nga nitong magpapadasal daw siya sa bahay para matahimik na kami at maging yung mga kaluluwang naninirahan doon. May ikukwento ako sa inyo. Ako nga pala si Ailey. At ibabahagi ko sa inyo itong creepy encounter ko sa mismong bahay namin. May katagalan na rin buhat nang nangyari ito. At ngayon lang din ako nagkaroon ng free time para mag-share ng story ko sa channel ng Malikmata. Around August ito nangyari. Gabi nun. At nanonood po ako ng k-drama. Adik na adik kasi ako sa mga ganon. At madalas nga ay madaling araw na ako nakakatulog. Dahil excited ako sa bawat episodes. Kung nanonood din kayo ng mga ganon, ay siguro alam nyo rin yung feeling. That was just an ordinary night at nasa kwarto ako at nanonood ng Legend of the Blue Sea. Siguro mga 11.30 na rin yon at talaga namang tulog na rin ang mga kasama ko sa bahay. Noong mga oras na yon, nasa nakakaiyak na part na ako. Kaya naman ay sumisinghot na ako. Pero wag kayo, may baon akong tissue at palagi akong prepared. So ayun na nga, Nagpupunas ako ng luha nang makarinig ako ng parang may naglalakad sa labas ng bahay. Sa may tapat ng bintana ng kwarto ko. May takip namang kurtina yon at salamin din. Kaya tumayo ako mula sa kama ko at sumilip ng kaunti doon sa bintana. Kaso ay madilim na sa labas at wala na akong ibang makita bukod doon sa ilaw ng bahay ng kapitbahay namin. Noong sumilip din pala ako ay biglang nawala yung sound na parang naglalakad. Kaya bumalik ulit ako sa pagkakahiga at nanood. Kaso after just a minute, ayun na naman. Noong mga oras na yun ay mabilis na yung lakad. Yung parabang nagmamadali at kaunti na lang eh malapit ng tumakbo. Kinabahan na ako noon. Thinking na may ibang tao sa labas ng bahay namin. At nasa tapat pa yun ng bintana ko. Kaya tinix ko si kuya. Ang kuya ko ay nasa kwarto sa taas at ang katabi kong kwarto ay kinamama at papa na nung mga oras na yun ay sigurado akong mga tulog na. At ang isa pang rason kung bakit si kuya ang tinex ko ay dahil alam kong gising pa rin ito ng ganong oras dahil nanonood pa ito ng basketball. Nasabi nito yun sa akin nung hapon din nung araw na yon. Hindi nagreply ang kuya ko at patuloy pa rin yung tunog ng naglalakad. Kaya for the second time ay sumilip ako sa bintana ng kaunti. Yung hindi mahahalata na sumisilip. Kasi sa may maliit na butas lang ako nakatingin. Pero laking gulat ko dahil nung mga oras na yon ay nakita ko na kung sinong naglalakad. Si kuya yon. Kitang kita ko. Nakangiti nun si kuya na nakatingin lang ng diretsyo sa nilalakaran niya. Paulit-ulit lang siya. Lalakad tapos babalik na naman. At yung ekspresyon niya ay hindi nagbabago na kahit ako ay kinikilabutan dahil hindi ko pa nakikitang ganun ang kuya ko. Pero lalo pa akong nagulat nang biglang tumingin si kuya sa akin. Nakita ako nitong nakasilip at bigla itong naglakad palapit sa may bintana. Mabuti na lang at nakalak yung bintana at inayos ko yung kurtina. Nung mga oras na yun ay kumakatok ito sa bintana ko. Pero ayoko itong pagbuksan dahil pakiramdam ko nung mga oras na yon ay hindi tao ang kaharap ko Natatakot na ako noon. Kaya naman ay ilalak ko na sana ang pinto ng kwarto ko. Nang biglang pumasok si kuya. Napasigaw ako noon at umiiyak na sa takot. Pero yung kuya ko na pumasok sa kwarto ko ay yung kuya ko na talaga. Nagtataka ito sa akin at niyakap pa nga ako. Tinatanong din ito kung anong nangyari sa akin at bakit ako nagsisisigaw. Ang sabi pa nito ay nabasa nito ang text ko kaya ito bumaba. Nanginginig na ako ng mga oras na yon habang pinapatahan ako ni kuya. At nagising na rin nun sina mama at papa na nasa kabilang kwarto din lang. Ang akala nga ng mga ito ay inaway ako ni kuya kaya ako umiiyak. Pero agad kong sinabi sa kanila yung nakita ko sa tapat ng bintana ko. Sinabi kong kamukhang kamukha yun ni kuya at pabalik-balik lang na nakangiti at kumakatok pa nga sa aking bintana. Kahit si kuya ay kinilabutan nung marinig yon. Ang sabi ni papa ay kung si kuya raw yon at tinatakot ako ay umamin na dahil naiinis na rin si Papa noong mga oras na yon. Ang sabi naman ni Kuya ay talaga raw hindi siya yon dahil after dinner talaga raw ay inaabangan na niya yung basketball game ng player na paborito niya. Kaya alam kong nagsasabi ito ng totoo. Si Kuya rin kasi yung tipong hindi mahilig sa mga biro na ganon. Lalo at alam nitong matatakotin ako at may pagkaiyakin. Tiningnan ni na Papa at Kuya ang mga pinto at walang nagbago sa mga yon. Ganun pa rin ang pagkakasara at walang sign na lumabas ng pinto ang kuya ko. Hindi namin alam kung sino yung nakita ko sa bintana ng kwarto ko. Pero ang natutunan ko lang siguro ay ang matulog ng maaga dahil hindi natin alam kung ano ang maaari nating makita kapag mas dumalalim pa ang gabi. Maraming salamat po sa inyo, Sir Van. Sana ay nag-enjoy kayo rito. At pasabi naman ng mga thoughts nyo tungkol sa na-encounter ko. Next time po ulit. Hello po. Ako nga pala si Thea. At bago ko i-share sa inyo ang baon kong kwento, ay may gusto lang muna akong itanong. Kapag ba nagpupuyat kayo at nakakita kayo ng kahit anong nakakatakot sa paligid ninyo, ay naiisip nyo bang namamalikmata lang kayo? O dahil lang sa puyat? O naiisip nyo bang totoong mga ligaw na kaluluwa yon at nagpapakita lang kapag malalim na ang gabi? Naguguluhan kasi ako sa nangyari sa akin last week. Ganito kasi Sir Van. Natulog ako noon sa bahay ng kaibigan ko, si Venus. Dahil niyaya ako nitong doon na muna manatili hanggang hindi pa umuwi ang mga magulang nito galing sa bakasyon. Pumayag naman si Mama at pinayagan akong matulog doon ng dalawang araw dahil kilala naman niya si Venus at matagal na rin kaming magkaibigan. Noong unang araw ko rin sa kanila ay maayos naman ang lahat. Noong umaga nanood lang kami ng mga paborito naming movies at nagluto ng makakain namin. Nagbanding kami at nagsagot ng ilang mga homeworks namin. Pero noong dumako na ang gabi ay parang may iba na akong nararamdaman sa bahay ni na Venus. Bale, dedescribe ko muna sa inyo yung itsura ng bahay nila. Yung bahay nila ay may kalakihan din. Hindi na yun nakakapagtaka dahil may kaya naman ang pamilya ng kaibigan ko. Maraming kwarto yung bahay pero nasa taas yung kwarto ni Venus. Yung kwarto rin na yun ang tinuluyan ko noong mga araw na nanatili ako ron. Anyways, ito na nga Sir Van. Noong unang gabi ko ron, mga alas 10, medyo late na rin noon. Pagkatapos naming kumain ng hapunan ni Venus ay nagprepare siya ng mapapanood naming pelikula sa kanyang kwarto. Habang naghahanap siya ng pwede naming panoorin, ay nakaramdam ako ng uhaw. Kaya nagpaalam ako dito na bababa muna ako para uminom. Tumango naman ito sa akin. Pero nagtaka pa ako nang bago ako lumabas ng pinto ng kwarto nito. Sinabi nito sa akin na kung may makita man akong kakaiba, ay wag ko na lang itong pansinin. Nagtaka naman ako noon pero hindi na lang ako nagtanong pa. Pagkababa ko sa kusina ng kanilang bahay, ay kumuha agad ako ng baso at uminom ng tubig. Kaso habang umiinom ako ay may naramdaman akong parang may dumaan sa likuran ko. Kaya naman ay napatingin ako doon. Ang akala ko nga noong una ay sumunod sa akin si Venus. Pero noong lumingon ako ay walang katao-tao. Hindi ko na lang yun pinakaisip at hinugasan na lang yung baso na ginamit ko. Aakyat na sana ako noon sa taas nang may maaninag akong babaeng papasok sa banyo. Medyo maikli yung buhok nito. Siguro hanggang balikat tapos nakabistida. Nakataliko dito sa akin at dumiretso na sa banyo. Hindi ko na lang din pinansin yon kasi ang akala ko ay umuwi yung ate ni Venus galing sa trabaho. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto niya at doon na kami nanood ng movie na napili niya at nagpahinga. Kinabukasan, yun yung pangalawang araw ko kina Venus. At doon ko na rin nakita yung nagpaparamdam sa bahay nila. Maaga akong nagising noon. Alas 6 pa lang ay nagising na ako para i-text si mama. That time ay tulog pa sa tabi ko noon si Venus. Pagkatapos kong i-text si mama ay nakaramdam ako na nababanyo ako. Kaya dumiretso ako sa baba para umihi. Pagkababa ko ay tahimik yung buong bahay. Kaya dumiretso na lang ako sa banyo. Hindi rin naman ako nagtagal doon. At pagkatapos kong araw na ay lumabas na ako. Pero pagkalabas na pagkalabas ko, ay natanaw ko na naman yung babae sa kusina na nakita ko nung gabi. Yung babaeng nakita ko sa may banyo. Nakatalikod pa rin yun at parang may kung anong iniintindi sa kusina. Naisip ko talagang si Ate Vian yun, yung ate ni Venus, na nagtatrabaho sa isang company sa Maynila. Ang sabi ng kaibigan ko ay, minsan lang daw ito umuwi kapag walang trabaho. Kaya naisip ko that time na baka umuwi ito dahil magbabakasyon. Since hindi ko naman masyadong kaklos ang ate ni Venus, ay binati ko na lang ito ng good morning. Pagkatapos ay umakit na ako sa hagdan. Pakiramdam ko ngang napatigil ito sa ginagawa. Pero dumiretso na lang ako sa kwarto ng kaibigan ko na naabutan ko namang gising na. Pagkabalik ko ay, tinanong ako nito kung saan ako nanggaling. At sinabi ko namang umihi lang ako sa baba. Tinanong ko pa nga ito kung kailan pa bumalik ang ate niya dahil nakita ko ito sa kusina. Parang nagulat naman ito sa akin at nagtanong kung ano raw itsura ng babaeng nakita ko. Ang sabi ko naman ay maputi na medyo maikli ang buhok at nakabistida pa rin kagaya ng makita ko ito nung gabi. Biglang nanlaki ang mata ni Venus at dali-daling isinara yung pinto na akala mo ay may kinakatakutan. Kaya nagtaka ako. Agad itong may tinik sa kanyang cellphone at humarap sa akin. Ang sabi nito ay hindi raw tao ang nakita ko at lalong-lalo nang hindi yun ang kanyang ate. Sinabi rin ito sa akin na sa sunod na linggo pang uwi ng kanyang ate at katext lang din niya ito nung umagang yon. Pagkarinig ko nun ay binalot ako ng takot, Sir Van. Natatakot na rin nung time na yun si Venus. Kaya tanghali na kami nakababa para kumain. Sa sobrang takot nga namin ay lumabas na lang muna kami at hinintay ang mga magulang niyang makauwi. Wala pa rin makapagpaliwanag sa amin nung nangyaring yon. At kapag naaalala ko yung itsura ng likuran ng babaeng nakita ko sa kusina nila, ay gumagapang pa rin ang takot sa aking katawan. Hindi ko alam kung nagpakita lang ba sa akin yung babae dahil malalim na ang gabi o sadyang pinaglalaroon lang ako ng aking paningin dahil puyat ako nung gabing yon at saktong alas 10 ako bumaba sa kanilang kusina.